Međutim, večeras, inša Allah, ćemo preskočiti naše predavanje iz fikha. Već ćemo, inša Allah, progovoriti jel, o zvaničnom stanju, dakle ovo što se dešava, što svi ste najverovatnije upoznati sa događajima iz Misra i šta se tamo dešava. Posebno kao što znate, dakle nakon što ste saznali hadis Allahovog poslanika sa nama kada kaže onaj koji se ne brine za stanje muslimana, on ne pripada njima. Pa ćemo mi sa Allahovom te barek sada dozvolom progovoriti nešto o ovome kako bi dakle, nekim muslimanima dali ispravno svatanje dakle, ovih događaja u, u Masru. A kako bi sa druge strane odgovorili onima koji ne razumiju islam ili koji dakle, ove stvari totalno pogrešno shvataju od sekti koje se pripisuju islamu ili od mušrika i nevernika koji se pripisuju islamu nam. Sigurno će svako od vas reći interesantno Dakle, da su Egipćani ustali sad protiv egipatskog taguta, egipatskog faraona, nevernika u Allaha subhanahu wa ta'ala, i borca protiv Allahovog dina. Kako je moguće da su svi od jedan put ustali? Iako mi znamo da veliki broj, dakle veliki broj, iako kažemo da je Egipat jedna od muslimanskih zemalja u kojoj ima veliki broj muslimana, to je istina. A sa druge strane znamo da i tamo i te kako vlada neznanje zašto su ovi ljudi ustali, kako su ustali i tako dalje i tako dalje. Prije svega ćemo da govorimo o tome, iako su ovi propisi, dakle većini vas, samdolila, poznati, jasni i nije niko uspeo od murđija da vam pomuti ove stvari koje ste vi davno naučili, a to je propisanost ustanka protiv taguta. Dakle, propisanost u šerijatu, u Kur'anu i u sunnetu, propisanost ustanka protiv taguta i borba protiv njega. Dakle, kada pogledamo da li je dozvoljeno ovo u Egipa što se radi, da su muslimani ustali protiv ovog tiranina, da li je dozvoljeno ili nije, pojavit se sekte poput Murđija ili Džehmija ili drugih nekih mušičkih sekti, i reče nije dozvoljen ustanak protiv vladara Mubareka ili Gajri Mubareka. Gajri Mubarek, dakle nije Mubarek, nije Mubarek, jel? Nije ustanak protiv njega dozvoljen jer je on musliman. Međutim, da je on nevernik, oko toga se ne raspravlja, osim čovjek koji ništa o islamu ne zna. Dakle, da on kafir, dakle da stane u odbranu njega, to neće učiniti osim čovjek koji ništa o islamu ne zna. La haule ve la kuvete ila bila posebno, dakle, da ne govorimo samo o, dakle, temi nesuđenja po lahom zakonu, već su, dakle, Mubarek i njegova, dakle, vlast, njegova partija, su izašli iz Islama na sva vrata na koja može čovjek da izađe. Dakle, u svakom pogledu. I nesuđenju po lahom zakonu, i propisivanje novih zakona, i prisiljavanje ljudi da slijede ta zakon, i tehakum tim zakonom, dakle, rešavanje sporova među narodom tim zakonom, i smijavanje sa Allahovim dinom, borba protiv Allahove vjere, pomaganje Allahovih neprijatelja protiv Islama i još mnogo toga. Dakle, o tome nećemo da govorimo. Već ćemo da govorimo o riječima kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I borite se protiv njih sve dok fitne ne, ne nestane. Borite se protiv njih sve dok kufra i širka ne nestane. I dok samo Allahova vjera ne ostane. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Znači dok sva vjera ne bude samo Allahu. Dakle, svaki dio vjere. Da bude Allahu subhanahu. Da svaki dio vjere bude Islam. Da ne kažeš uzet ćemo samo, samo namaz od Islama. Ili uzet ćemo samo postor. Ne. Nego da bude od šehadeta pa do šehadeta. Dakle, od šehadeta da nema Boga osim Allaha pa sve do šehadeta pogibi na Allahovom putu, od šehadeta do šehadeta, da sve bude Allahova vjera. Dakle, da ne može samo kažeš, mi ćemo od Islama uzeti namaz i post i to je sve. Ne, nego od A do Š, sve. La haule ve la kuvete, illa billa. Kaže Allah sunatela, borite se protiv njih sve dok kufra ne nestane i dok samo Allahova vjera ne bude. La haule ve la kuvete, illa billa. Neko će reći, ovi ljudi u Egiptu se nisu pobunili protiv taguta, protiv egipatskog taguta, zbog islama, zato što je tagut, zato što ne sudi šerijatom, već su se pobunili protiv njega zato što su gladni i žedni i goli i bosi I, dakle, jednostavno živeli su dugo, dakle, 30 godina žive u čemu? U džehennemu na Dunjaluku. A kada pogledamo kršćane sa druge strane, dakle, kršćana imajte kako, ima ih hiljade i hiljade u Egiptu, kopti, koji žive u Egiptu. Dakle, oni su onaj naj, najveći onaj, onaj sloj i najbolje žive u Egiptu. Dakle, najbogatiji ljudi, e, vlasnici firmi i tako dalje i tako dalje. Svatate, Sve su to kršćani. Dakle, kršćani u Egiptu nemaju problema da bi neko sad rekao, ne, već je tirani tagut samo prema muslimanima. Svatate ovo pare kalofiku. Ovi ljudi su sad ustali protiv njega i hoće da se bore protiv njega. I kada vidimo, vidimo mnoge od njih kako tekbiraju, kako klanjaju na ulicama, policija i sa onim, gledao sam snimak, dakle, klanjaju u saf ili se u safove, i policija sa onim vodenim topovima, oni u namazu, subhanallah, u safove, ma kakvi, kakav namaz, subhanallah, policija i sa onim vodenim topovima, dakle, prska, dakle, ona je, ona je vodeni top i kako opasan, svatate, u namazu ljudi stoje i onog imama i one safove iza njega, namažije, sve ih kupaju, i tako dalje, tako dalje, Dakle, ne govorimo o tome razlog zašto su stali protiv njega, već govorimo o tome da je to propisano i da je to vađib da se ustane protiv svakog taguta ako muslimani imaju mogućnost za to. Druga stvar, od ovih demonstranata, šta je sa njima? Veliki broj su muslimani, svatate, Veliki broj, ako da ne kažemo to veći broj, ali veliki broj su muslimani ovih demonstranata ili veći broj ovih demonstranata su muslimani koji su stali da se bore protiv taguta. Međutim, nisu islamisti, svatate, Miskini, nemaju puno znanja, svi, svatate, I kažemo da je malo njih koji stvarno imaju šerijetsko znanje. Međutim, oni koji su također sa druge strane stotine hiljada zatvorenika u egipatskim zatvorima, to su oni koji imaju znanje. Učenjaci, daje, muđahidi na lahovom putu, satate i molite Allaha subhanahu tela da njih izbavi iz tih zatvora, iz egipatskog zatvora, kako bi Allah subhanahu tela njima dao da ovi događaji koji su u Egiptu dobiju skroz drugačiji smjer, skroz drugi tok. I to je ono čega se boji zapad. Ne boji se zapad gladnih beduina i Saida. Dakle, Said, pokrajna, dakle, u Egiptu, gdje žive seljaci, većina njih su nepismeni ljudi. Većina njih su ljudi koji ne znaju da čitaju i da pišu. Zemljoradnici, ne boji se zapad, dakle, njih u tom smislu. Svatate? Jer su oni koji na svakom drugom mjestu topovsko mjesto, ono što se kaže. Već se zapad boji onih koji su, koji su u zatvoru. Politički zatvornici, islamisti takozvani. A sve su to mu'mini, inša Allahu Teala, koje je Tagut zatvorio. I molite Allaha subhanahu wa ta'ala da ih izbavi kako bi ovim ljudima dali ispravan smer, kako bi ih usmerili ispravno. Dakle, ovaj, kako se zove ovaj novi, ovaj cionista, jes Barade, on je, on je špijun zapada, sije, svatate, koji će on da, da povede Egipa, dakle, u pravcu koji odgovara zapadu. Svatate ovo, barakala ofikum. La haule vera kuete, ila bila. Također kaže Allah te barek dala, faktulu mušrikina hajtu vajetu muhum. I ubijajte mušrike gdje god ih sretnete. Dakle, kada dođe do rata, onda se ubijaju mušnici. Gdje god se, je god se sretnu. Kada dođe do rata, onda se mušnici ubijaju jer je to naredba Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogi od tih takozvanih demonstranata ne poznaju ove mesele. Jer mi znamo kada su prvi put ubili, dakle, Egipatskog predsjednika, kada ga ubio Khalid Islambuli. Nakon toga su, jer ist, džema islamije, islamski džemat, trebao da, da preuzme vlast i da se tim završi. Kada su došli do zgrade, dakle, radio televizije, jedinica koja je bila, dakle, određena da uđe u radio televiziju i da obznani da su vlast uzeli muslimani, džema islamije, došli su do problematike opravdanje neznanjem. Ovi čuvari nisu dozvolili da se uđe unutra. I ovi javljaju, kaže, ovi nam ne daju da uđu. Kaže, pa poubijajte ih. Kaže, oni su muslimani. Kaže, kako muslimani, oni ne klanjaju. Kaže, pa oni su džahili, oni su, ne znaju. I odmah dolazi do problematike. Svatate ovo, varite na fiku. Svatate, oni su džahili, ne znaju. Opravdani neznanjem. I odmah dolazi problematika akida. I opet će doći. I uvijek će, do sudnjeg dana će to tako trajati. Sve dok se akida ne nauči. Dok se mesele akide ne nauče, ne, dakle, nema od demonstracija ništa. Zbog toga mi dovimo i molim Allaha te bare da ovi događaji koji se, dakle, ovom narodu, egipatski narod je i tekako hrabar narod, posebno, dakle, mužahidi na Allahovom te bareka tala putu. Dakle, posebni su to ljudi, posebni ljudi. Dakle, kao što rekao smo, do milion njih ima u zatvore egipatske. Do milion ljudi, dakle, omladine islamske ima u, u, u egipatskim zatvorima. Dakle, to je ogroman broj. La wala vela I samo se njih boje. Dakle, od, ima ljudi koji su preko 35 godina već u zatvorima. Dakle, još od kada je Husni Mubarek došao na vlast, čak i prije njega, Dakle, preko 30 godina ima ljudi koji su po zatvora, šejhova. Abdul Kadir ibn Abdulaziz je tamo u zatvoru. Mnogi su preselili po zatvora. La haule vela kuvete ila billah. I moli modite Allah subhanahu wa ta'ala da izbavi dakle, te učenjake, te šejhove, kako bi muslimanima u Egiptu dali dakle, ispravno svatanje vjere i razlog zašto se bore. Svatate ovo, la haule vela kuvete ila billah. Nam. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala فقاتلوا أئمة الكفر innahum la aymana lahum la'allahum yantahun i borite se protiv kolovođa kufra protiv imama kufra protiv kafira kao što je mubarek na primjer husni ili butaflika alžirski predsjednik ili ben ali bin ali ovaj iz Tunisa što su uspeli da ga obore muslimani i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi muslimane Tunisa iako dava kod njih nije toliko jaka kao što je u Egiptu bila. Svatate ovo bare kalafikum. Dakle, ljudi koji znaju muđahide, koji su bili u Bosni, veliki broj njih su bili egipćani, misrici, koji su kako dobro poznavali Allahov din i ispravno shvatanje Allahove vjere. I to, dakle, niko se tome neće suprotstaviti. Svatati. La haula wa la quwwata illa billah. I molite Allaha subhanahu wa ta'ala da podari jel muslimanima ispravno shvatanje vjere i kako se treba postaviti prema prema e, imetel kufri, kolovođama kufra. Allah naređuje pa kaže borite se protiv kolovođa, protiv imama, vođa neverstva. Innehum la imane lehum, la allehum jentehun. Takvi nemaju nikakve zaštite, niti se za njima sklapa nikakvi ugovori i tako dalje i tako dalje. Ne bili prestali sa tim što rade. Ne bili se kanuli toga što rade. Sada te ovo barek Allah Ovo važi za sve imame kufra, la haule verakute, illa billah. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je vama poznat od Ubade ibn Samita radijallahu anhu, kada kaže, pozvao nas je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, pa smo mu mi dali prisegu. Od onog što smo mi uzeli od njega, dakle što nam je on naredio, odnosno što nam je ponudio i mi se prihvatili, dali dakle zakletvu da ćemo se toga držati jeste, da ćemo se pokoravati i da ćemo slušati. U dobrim kao i u lošim dakle trenucima, dakle kad ti naredi nešto islamski vladar, pokoravaćeš se u tome bez obzira bilo ti drago ili ti bilo krivo, jel? i u teškim vremenima i u lahkim vremenima, pa je on to od nas prihvatio. I pokorili smo se da se nećemo suprostavljati vladarima, illa an tarau kufran devahen indekum min Allahi fihi burhan, osim da kod njih vidimo jasan kufr za kojeg imamo dokaz od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, kada vidimo kod imama jasan kufr, kod vladara jasan kufr, a kod arabskih vladara je jasan kufr, U tome se neće suprostavati osim džahil. Svatate ovo bare kalofikum. Ovi ljudi koji su sad ustali, mi kažemo njihov razlog ustanka, Allah zna koji je. Svatate ovo bare kalofikum. Međutim, kap je prelila dakle čašu i halas. I sad inša Allahu teala sa Allahom dozvolom nastupaju ko islamski učenjaci daje i islamska omladina. Koja treba šta? Koja treba muslimane da poduči ovim propisima? Dakle, ako bi vas sutra neko pitao i kaže šta ovi hoće u Egipt, oni su ustali radi dunjaločkih stvari, a ne radi vjerskih stvari. Mi kažemo ne. Kako je počeo džihad u Iraku? Kada su ušli Amerikanci, onda su se muslimani organizirali da bi se zajedno borili protiv Amerikanaca i protiv Saddamovog ostatka njegovog režima, jel? I da bi se borili protiv Rafidija, protiv Šija, protiv Međusija. Jel tako? Da bi se Sunije organizirali se šta? Da se bore protiv sve ove tri skupine. Jer Allah im do tada nije dao tu priliku. Isto kao što ni s ovim muslimanima u Egiptu nije do sada dao ovu priliku. Svatate, Allah im te barek tada daje sada ovu priliku. A mi sa druge strane znamo da Allah u posljedno me kaže Allah će pomoći ovu vjeru, pa makar i sa fasikom. Pomoći će ovu vjeru, pa makar i sa grešnikom. Pomoći će ovu vjeru, pa makar i sa nevjernikom. Allah će pomoći ovu vjeru. Svatate ovo barek Allah. Allah će pomoći muslimane, u to nema ni malo sumnje. Muslimani u Egiptu sad imaju i tekako dobru priliku, dobru priliku, inšalav da stvar usmere u ispravnom smjeru. Dakle, prema svatanju Kurana i Suneta, prema ispravnom svatanju Kurana i Suneta. Svatat ovo, barek Allahu, fikum. Ovaj, dakle, hadis bilježi imam al Buhari. Dakle, kada se vidi kod imama, kod vladara jasan kufr, onda je muslimanima šta obaveza borba protiv njega. Također, kaže umu seleme, radijalahu anhu, se tekunu umara, fe ta'rifune wa tunkirun, fe men arefe beri un, wa men enkere selim. Dakle, bit će emiri, vladari, Pa onaj koji to spozna i bude negirao, dakle on je ispravan. Oni koji to budu spoznali, dakle da je emir neispravan i ne budemo se pokoravati tome, sa huveri, on je dakle nevin. Allah ga neće kazniti za ono što oni rade. Women enkere selim, a onaj koji bude negirao i zabranjivo to što emiri rade, takav se spasio. Women radije, u etaba'a, a onaj koji bude sa tim zadovoljan i bude se još u tome pokoravao, dakle takvi su isti kao i oni, onaj koji je sa tim prvi počeo. Na primjer sad ima vladara Taguta Kafira. Onaj koji je njegovoj vojsci i policiji pokorava mu se i radi za njega je isti kao i on. Ima isti propis. Ako je vladar Kafir, a ti si u njegovoj vojsci ili policiji, sprovodiš u praksu ono što on naređuje ili dakle zabranjuje ili naređuje, imaš njegov propis. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ellezina amanu yuqatiluna fi sabilillah." oni koji vjeruju bore se na Allahovom putu. Walladine keferu i ukatiruna fi sabili tagut. oni koji ne vjeruju bore se na tagutovom putu. To je stvar jasna. Ako bi sad vojska i policija Egipat pobacali oružje i rekli mi se odričemo ovog predsjednika, on je tagut, on je borac protiv islama, mi se odričemo od njega, mi ne želimo da ubijamo naš narod, da li bi taj tagut imao ikakve šanse? Ne bi, već su oni fino stali sa oružjem da ga brane. Svatate, ako ga braniš, onda si ti na njegovoj strani. Onda si ti njegov. Svatate. I nema sumnje ako, dakle, čita ova stvar, a molim Allaha te barek da tako bude, krene u islamskom, dakle, islamskim ispravnim svatanjem vjere, islamskim, dakle, pravcem, jel? Onda nema sumnje da će se mnogi ti policajci i ti vojnici pokajati Allahu subhanu tala i vratiti u redove muslimana. I to se sad dešava. Neki od tih policajaca se odriču od taguta i staju na stranu muslimana, a drugi skiraju svoje uniforme i i siju fesad. Dakle, čitali ste to. Dakle, policija, dakle, skine uniforme, obuču, dakle, civilnu odjeću i pljačkaju, siju nere, siju fesad, kako bi šta, kako bi još više prošli fesad, kako bi vi rekli, Boga mi ipak je bolje da imamo bilo kakvu zaštitu, nego da nemamo nikakvu zaštitu. Ali opet, tam do muslimani uspjevaju da se organizuju, da se organizuju protiv tih takvih razbojnika, jel? I onih koji siju fesad, jel, bare kalahu fikum. E fe la nukatiluhum, zar se nećemo boriti protiv njih? Pitao je Allahovog poslanika. Kale la ma sallu, nećete sve dok budu klanjali. Dakle, nećete sve dok Varšijski budu klanjali, nećete se boriti protiv njih. Sada to barek Allahu fikum. Dakle, sve dok budu muslimani. U drugom revajtu od Auna ibn Malika a, rekoše, Ja Rasulullah, efelanu na nabizahum bi sejif, o Allahov poslaniće, zar ih nećemo isjeti sabljama? Dakle, zar nećemo ustati protiv njih sabljama? Fakale la, ma akamu fikum usala, nećete sve dok ne budu šta? Sve dok ne budu vas predvodili u namazu. Uzmite vlade ove. Da li oni predvode u namazu? Dakle, da li su oni koji naređuju ljudima namaz? Nisu. Mi znamo, osnova egipatskog ustava jeste zakona, da su pred kanunom, pred zakonom, svi stanovnici Egipta isti. Dakle, svi su isti. Svi imaju ista prava i obaveze. Bez obzira bili muslimani, ili kopti, ili mušnici, ili šta ti ja znam. Sada to, kakav je to zakon? Je to islamski zakon? Ne, nije vala islamski zakon. Nisu isti oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. Ni u kom smislu nisu isti. Sada to je obare kalafikum. Ako nisu isti na ahiretu, kako će da biti na dunjalu koji isti laha uleve la kuvete ila bila? Gdje je džizija? Nema džizije. Gdje je džihad na lahom putu? Nema ga. Gdje su propisi? Dakle, gdje je nasledno pravo? Nema. Gdje su šerijetske kazne? Ima li toga gdje u Egiptu? Nema la haule vela kuvete ila bila. Govorit ćemo o tome inša Allah. Nam. Kaže Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dakle, iz, dakle, isti šejh koji je napisao, dakle, našu knjigu Bulugul Meram, koju radimo iz Fikha. Kaže, kada govori u komentaru Sahihul Buhari, dakle, on je napisao Fethul Bari, komentar na Sahihul Buhari, kaže Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, prenosi od Ibn Tina, kada kaže, وَكَدْ أَجْمَعُ أَنَّهُ أي حليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك hel yukamu alejhi evla. Kaže Ibn Tin, dakle kaže Hafiz ibn Hajar, rahim avlatala, kaže Ibn Tin, složili su se na tome da kada halifa poziva u kufr ili u bidat, da će se ustati protiv njega, dakle da se bori protiv da se skine, jel tako? A razišli su se o tome kada halifa otima i metak i kada ubija, prosipa krv bespravno i odskrnjavljuje čast, dakle muslimana, da li će se ustati protiv njega ili neće. Kaže Hafiz ibn Hajar, Dakle, on, dakle, kada priziva i džma, kada se radi o bidatu, onda je to neispravno, nisu se na tome složili. Ali osim ako se radi o bidatu koji je kufr, onda su se složili da je muslimanima obaveza da ustanu protiv njega i da ga skinu s vlasti. Svata to je obare kalafik. Dakle, to je džma, to je konsenzus. Ako bi sad neko rekao ovo što rade muslimani u Egiptu, to je neispravno. Mi kažemo ne, sa šerijetske strane je ispravno, Složili su se učenjaci na tome. Zašto? Jer je Husni kafir, dakle, u svakom smislu. Izašao iz Islama, dakle, nikad nije ni bio musliman. Aslen, nikad nije bio musliman. Husni Mubarek, nikad nije bio musliman. Pa da kažeš, on je murted. Ne, on je kafir osnovi. Nikad nije bio musliman. Sada sam Mubarek, Alofiku. Od prvog dana, od kako je na vlast stao, dakle, kad je Halit Istanbuli ubio Sadata, on je njega ranio. Dakle, on je onoj publici i njega isto ranio. Zbog toga je njemu jedna ruka kriva od posljedica ranjavanja kad je Halid Islambuli ubio priješnjeg predsjednika. Svatate ovo pare Halafiku. Sigurno se gledali onaj snimak na onom stadionu, parada, vojna i kad iskače Halid Islambuli i onda Sadata kad je ubio, onda je ovog Husnija povredio nam. La haule wa la kuvete ila bila. Kaže također Hafiz ibn Hajar u Fethul Bariju wa mulahasahu annehu jen azilu إجماع فيجب على كل مسلم يقام في ذلك القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض dakle i saže to da vladar zbog kufra mora da se skloni sa njegovog položaja. Zbog neverstva kojeg je učinio mora obaveza da se šta? Da se skine sa položaja. Obaveza je svakom muslimanu da ustane protiv njega ako ima mogućnost, dakle ako ima snagu za to. Je tako? I on ima za to nagradu. وَمَنْ دَاهَنَ فَعَلَيْهِ الْإِسْمِ Onaj koji se i dalje bude ulizivo, takav ima kaznu. وَمَنْ عَجَزَ uođebet alejh ili hijra min tilke diyar a onaj koji nema koji je nesposoban da ustane protiv vladara koji je počinio neverstvo nemaš mogućnost slab si njemu obaveza da napusti takvu zemlju i da ide u drugu zemlju islamsku svata to bare dakle hafiz imam kada govori govori u dakle u okrilju islamske države tada nije bila dakle stanje kao, kao što je stanje danas u muslimana da nemaju šerijetsku državu svata to bare da nemaju islamsku državu kao danas mi šta rad dakle živeli ljudi u okrilju Kurana i Suneta La haule ve la kuvete ila billah. Također kaže, la je džuz akdilu vilaja, لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد بعد أن كان عادلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه فصحيح المن إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه كاجو učenjaci رحمهم الله تعالى nije dozvoljeno u samom početku dakle dati vlast fasiku iako je musliman ako se radi o fasiku nije mu dozvoljeno dati vlast ako je na početku bio pravedan, ali vremeno postane fasik, postane grešnik, ali i dalje musliman, onda nije dozvoljeno ustati protiv njega, jer je još musliman. Osim ako učini kufr, ta jeđibu al huruđa alehi, u tom slučaju je obaveza izaći protiv njega i boriti se protiv njega. Zatate ovo bareka laofikum. Dakle, ova jedna skupina, ili da kažem, među njima ima svakakih, među ovim muslimanima u Egiptu. Je tako? Razlog zbog kojeg su izašli, to su trebali da, kada gledamo po Kuranu i po Sunetu, To su oni trebali odavno da urade. Svatate ovo pare kada opiku. A oni koji su u zatvorima od muslimana, oni su to htjeli da urade još davno. Svatate, još prije 30 godina su oni ovo, dakle ovoj akidi podučavali muslimane. Zašto je ta gud zatvorio? Da to ljudi ne bi došla šta? Ne bi došla istina. Svatate, zbog toga se zatvara jedan alim, jedan daja, jedan šef, jedan muđahid. Zbog čega? Da ne bi do ljudi došla istina. Kada zatvoriš onoga koji ima znanje, ili u najmanju ruku koji ima hrabrost da poziva ljude u istinu, kada njega zatvoriš, onda su ljudi u tami, samo što se još ne udaraju glavama, ne znaju ugašena im svetlo. Svata, međutim, Allah će pomoći u vjeru. Pa makar taguti sve da ije i u lemu zatvorili u zatvor. Svatate, oni su počeli da prizivaju demokratiju, pa su sami sebi skočili u stomak. Eto, demokratija, sloboda, internet, pustio si internet, muslimani čitaju svaki dan, viđaju, Kur'an i sunet, jer tako, pustio se internet on svaki dan, preko interneta uči ispravno shvatanje vjere. Koliko ima da ja ispravnih po Evropi? Koliko hoćeš? La haule ve la kuvete ila bila. U Britaniji, na primjer. U Egiptu ne smije da se vrati misri egipćanin, ne može da se vrati u Egipat. Ali on ne prestaje sa davom iz Londona, nema veze. I odmah ljudi pogledaju i kažu, vidiš stvarno, alhamdulillahi rabbil alemin, Allah će pomoći ovu vjeru. Sa onim koji su u zatvorima ili sa onim koji su protjerani iz zemlje. Svatate, sloboda, internet, Bujru i alhamdulillahi rabil alemin. Allah će pomoći ovu vjeru, kafiri uopšte nisu svesni toga, subhanallah. Oni prave razne spletke, a Allah subhanahu ta'ala kuje planove i okreće sve protiv njih. La haule ve la kuvete ila dila. Zbog toga muslima nikako ne, ne treba da gubi nadu ili da pada u očaj. Ko se ovome nado tako vam Allah, ko je bio Egipat, ko je živeo u bilu od kojih arapskih zemalja, sistem je svugdje isti. Jordan, Sirija, Egipat, Alžir, Maroko, Tunis, Libija, ne zna se koja je gora od ovih zemalja. Dakle, sistem je svugdje isti. Pravi židovski, kafirsko-židovski sistem za ubijanje islama i muslimana. Svi oni, vallahi, dakle, sistem je tako napravljen, zaštita Izraela. Sve one zemlje što su, sve su oko Izraela, sve muslimanske zemlje su na sredozemnom moru. Od Maroka pa do do Sirije. Sve redom. Pa ode poviše gore Liban, sa jedne strane, dakle, sa jedne strane Izraela Liban, sa druge strane Jordan, sa jedne strane Sirija, u blizini Irak, dole se graniče sa Egiptom. Dakle, zemlje tako fino raspoređene, postavljene, da bi se čuvao Izrael od muslimana. Allahu ekber. Pa zar ne zna da Allah subhanahu wa ta'ala iznad njih, te bareke ve I da je dakle njihov kraj je samo pitanje vremena i oni to znaju subhanallah i ne samo da oni to znaju nego svi njihovi učenjaci to znaju i vjeruju oni se dakle svesno suprotstavljaju Allahu kršćani se nesvesno suprotstavljaju Allahu dakle kršćani su budale džahili a židovi se svesno suprotstavljaju Allahu Hoje ibn Ahtab znate ko je bio Hoje ibn Ahtab Nadri on je dakle na, nagovorio Beni Kurejza da prekrši ugovor sa Allahovim postanikom, da ih napadnu s a bio je rekao Beni Kureza, šta vas zadesi, ja dijelim s vama vašu sudbinu. Ako pobjedite, s vama dijelim ratni plijen, dakle, muslimane i muslimanke i muslimanski metak. Ako vas poraze, ja ću se s vama ovde, dijelimo sudbinu. Pa šta bude? Kada su ga izveli muslimani, hojeje i mahtaba, e, nadrije židova, da ga kolju, nakon, dakle, borbi protiv Beni Kureza, nakon borbe Gazatul Ahzab, dakle, borba na Handaku, šta kaže hojeje i mahtab? Prolazi pored Allahovog poslanika i kaže, tako mi je Allaha, uopšte mi nije krivo, niti mi je žao što sam se s tebi suprostavio. Ali svako nek zna da je ovo završetak ono koji se bori protiv Allaha i njegovog poslanika. Onda se okrenuo prema ljudima i rekao je, ejuhe nas, la ba se bi emrillah. O ljudi, nema veze, ovo je Allahov odredba. I ovo je poniženje koje je Allah propisao Benu Israilu do sudnjeg dana. Dakle, ovo je ono što čeka je Mahtab, vođa židova koji je bio u Medini, pa Allah poslanik protero njihovo pleme u Hajber. Jel? Kaže, la, nema veze, Allahov odredba. Ovo je ono što je Allah propisao, poniženje koje je Allah propisao Benu Israilu do sudnjeg dana. Allah je propisao Benu Israilu poniženje do sudnjeg dana. Onaj koji će ih na bolne patnje stavljati do sudnjeg dana. Gledati istoriju židova, nema ih nije mučio i maltretirao. I Rimljani, i Bahtanasar, onaj koji je, kako se zvao Bahtanasar na naš jezik? Nabuko Donosor. Dakle, on je ubio klo iz kozečeve. Rimljani, pa kršćani, pa drugi krstaški pohodi, pa Babilonci, pa Hitler, Allahov postanik sve seleme, Penu Kureiza, je nestalo onda. Osim neki od dječaka koji su bili maloljetni pa su se spasili od Allahove te vrtela sablje. La haule vera huvete ila bila. A došli su iz Sirije u Medinu jer im Allah pojašnjava u Tevratu da će se pojaviti poslanik sa takvim i sa takvim svojstvima. Ja arifune hu kema ja arifune ebnaehum. Poznaju Muhammeda, kaže Allah te se kao što poznaju svoju djecu. Tako ga dobro poznaju, kako izgleda. U bobu. I kad se on pojavio, nisu htjeli da vjeruju njega. E, zbog toga, dakle, zbog toga vam je Allah subhanahu ta'ala propisao, subhanallah, la haule ve la kuvete, ila billah. Nam, kaže imam Nevovi u šerhu muslima, od kadi i jada, فلو ترى عليه كفر وتغيير لشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك قاضي إياد رحمه الله تعالى أكو سي دستي كفر dakle neverstvo tom بلدارو إلي mijenja je šerijata, dakle da promijeni nešto iz šerijata. Bilo šta, jednu meselu. Jednu stvar da kaže za krađu više nema odsjecanje ruke, već novčana kazna. Promijenio je odmah šerijetski zakon. Promijenio je Allah ono što je Allah propisao, subhanahu wa ta'ala. Halas. Ili ako uvede neku novotariju, ovdje se misli na novotarija kufrije. Jer tako, harađa an huk hukmil vilaja, u esakata ta'atuhu. Takav je izašao iz vilajeta. Dakle, takav je izašao iz propisa vilajeta, on više nije vladar. I njem, pokornost njemu prestaje da važi. ووجب على المسلمين القيام عليه i obaveza je muslimanima da ustanu protiv njega وخلعه i da ga smaknu, jel? Da ga smaknu wa nasbu imamin adili in amkenahum dhalik i da postave pravednog vladara ako, je, ako su mogućnosti. Fa illam yaka zalika illa li ta'ifa وجب عليهم القيام وخلع الكافر ako nisu mogućnosti da to urade osim neka mala skupina među njima onda je njima obaveza. A onima koji ne mogu, nije im obaveza. Svatate. Dakle, islamska država, vlada počini kufr, postane kafir, obaveza muslimana da ustanu protiv njega, da ga ubiju i da stave drugog. Ili da ga proteraju, ako uspe da se spasi i da pobegne za Saudijsku Arabiju. Allah nek beži kod svojeg brata uvjeri, ta gunta Saudijskog. Svatate ovo. Ako nije moguće, ako nisu mogućnosti, onda onoj skupini koja jeste u mogućnosti, onda je obaveza njima. Zašto se boje muslimana koji su u egipatskom zatvoru? Jer oni su ovu knjigu napisali. Oni, ko? Ebu Isra, el Isjuti iz džemata islamije. Zato što oni znaju, da dakle, ove propise. I oni su u tim zatvorima. Iako bi mala subhanahu ta'ala dao slobodu i izbavio ih, dakle, iz kanđi i taguta, misli se stvarno da će oni čekat da im dođe onaj baradaj ili da im dođe neki političar drugi ili neki ministar ili neki kaki, oni se samo vraćaju na Kur'an i na suneta bibi. Svatate? I odmah će da iskoriste svaku mogućnost kako bi šta kako bi sproveli Allahov zakon u toj zemlji. I kako bi muslimane podučavali Allah vjeri da se vrate islamu redben džemila, dakle na najlepši način. Zbog toga dalje naši stalno čine ovu dobu i mole Allaha subhanahu wa ta'ala pa kažu Allahuma redden muslimine i lejke redben džemila. O Allahu, vrati, dakle sebi, vrati vjeri muslimane, dakle na najlepši način, redden džemila, dođeš, on kaže ja sam musliman, Ti mu dođeš pa kažeš, pa Allah ti se smilovo. Zar ima drugog Boga sin Allaha? Musliman će ti reći, sigurno da nema. Pa voliš li ti Allaha? Kaže, volim. volim. Pa bojiš li ti Allaha? Kaže, bojim. Pa što, što si mu nepokoran, subhanallah? Što činiš grija Allahu subhanallah? Allah ti naredio to i to da radiš, ti kažeš da ga voliš i da te strah od njega, a radiš suprotno onome što ti on naređuje, subhanallah. Kažeš da voliš Allaha i njegovog poslanika, oni ti zabranili da ideš tamo i da radiš to i to, ti ga radiš. Dakle, tvoja ljubav prema Allahu i poslaniku i tvoja strah od Allaha je pod znakom pitanja. Allah ti naređuje da obavljaš pet dnevnih namaza. Allah neće jedan namaz. Neće Allah da klanjaš ti bajram. Da dođe klanjaš bajram. Neće Allah to tebe. Allah hoće od tebe, ja i uheledina amenu tkulu fi sirmi kafa, o vjernici, uđi tu vjeru potpuno. Dakle, svaki dakle, segment tvojeg života mora da bude kako? Mora da bude šerijetom, da, da bude islamom, da bude kuranom i sunetom određen i precizno definisan barek Allaho fik. Nam, fa in lem jeka zalike ila li kaj fa vođebe alejhimu l-kijam wa khali l-kafir wa la jeđib fil tedi'i illa iza zanu al-kudrate alejhi. Ova skupina, ako su mogućnosti da otklon ovog kafira, obaveza im je da ustanu protiv njega. A nije im obaveza protiv novotara, dakle koji je još musliman, a čini neke novotarije, osim ako su ubijeđeni da će njega skloniti. Dakle, ako je vladar novotar i oni su ubijeđeni da će ga lako skloniti, obaveza im je njega da sklone. Bez obzira bio musliman ili ne bio musliman. Ali je novotar i poziva ljude u svoj mezheb, svoj novotarski pravac. Ako su ubijeđeni da će ga lako skinuti, onda moraju da ga skinu. Ako, znači, nisu ubijeđeni, što znači nisu ubijeđeni? Niko od onog prvog nisu ubijeđeni 100%, shvatate. Ali imaš mogućnost da se boriš, Allah će pobjedu dati na kraju kome on bude htio. Svatate ovo bareka lautikum. Obaveza ti je da se, da se boriš protiv njega. Kaže Ibn Kesir, rahimehu ta'ala. nakon što je spomenuo Jasik, kojeg je postavio Džingis Khan, jel, Pa je, dakle, kaže Ibn Kesir, dakle, nakon smrti Džingis Kana, ta knjiga, Jasik, je bila, dakle, zakon njegovim sinovima, koji, dakle, njegovi sinovi su od Džingis Kana naspjerili tu knjigu i njom su, dakle, sudili. Oni su, dakle, kasnije zvanično, jer primili islam, međutim, nisu oni postali muslimani. To što, što kažu zapadnjaci ili ne, neki novotari među muslimanima, Mongoli su primili islam, nisu bili muslimani, sve dok su jasik koristili kao svoje, dakle, zakon, dakle, knjigu koju je postavio njihov otac Džingis Khan. Kaže Ibn Kesir, Fesaret fi benihi šer'en, mutabi'an, yukadibunehu ala hukmi bi kitabi lahi wa sunetu rasuli lahi sal salame. Dakle, jasik knjiga Džingis Khana, nasljeđena od njegovih sinova i bile njihov šerijet, koje su slijedili i davali mu prednost nad Kur'anom i sunetom, nad sudom kur Allahove knjige i sunetom Allahovog poslanika sa seleme. Fa men fa'ale zalike minhum, fa huo kafir. Kogod to od njih radi ili uradi, on je kafir. Jeđib kitaluhu hata jerđija ila hukmi hukmillahi wa rasuli. Obaveza je borba protiv njega sve dok se ne vrati Allahovom zakonu i njegovom poslaniku. Fala jehkum, fala jehkum siwahu fi kalilin wala kathir. I ne bude sudio ničim drugim osim Kuranom i Sunetom, jel? U velikim ili u malim pitanjima. Dakle, u svemu, svatate jednu meselu, kaže, nećemo više po Kuranu i po Sunetu, ovo je jedno pitanje, zastarilo je, nekako ćemo drugačije. Dakle, kad, zapad, kad zapadnjaci vide da čovjek oženjen biva kamenovan, kada četvorica svedoka posvedoče protiv njega, ili kada on prizna pa kaže, jesam počinio blud, biva kamenovan, kažu, vala i očima zapada, ko to vidi, ovi deta s televizije, internet, vidjet će oni to, doće do njih, vidjet i video snima da kamenujemo čoveka, malo je to, za, ajde, nek bude ubijstvo, ali nećemo kamenovanjem, ajde da ga ubijemo električnom stolicom ili onom špricom što se koristi u Teksasu. Jel? Kažemo, kufr si počineo, neverstvo, jer je Allah precizirao kamenovanje za muškarca oženjenog koji učini preljubu, koji učini zinaluk, pa dokažu četvorica protiv njega, ili on prizna i kaže jeste uradio sam. ta ovo bare logiku. Za takvog je kamenovanje. Ako dođe sad vlada i kaže nećemo kamenovanje, to je malo naš, kako se kaže to, ne zaostal, umštendli, jel, procedura je tu duga, jel, ajmo nešto lakše, špricu u venu i završeno. La haule vera kuvete ila nam kaže imam Šaukjani, bade kelami lehu fi kufri men jete hakemu ila gajri šer illa. Dakle, kaže imam Šaukjani, kada, dakle, u njegovom govoru, kada govori o neverstvu onih koji čini tehakum nekim drugim zakonom, a ne Allahovim zakonom. Dakle, koji se parniči i sudi nekim drugim zakonom mimo Allahovog šarijeta. Kaže, vaha ulai džihaduhum vajib. Ti takvi vođenje džihada protiv njih je vajib. Wa kitaluhum muta'ajinun. Hatta يقبل احكام الاسلام ويذعن لها dakle kaže imame Šaukani protiv takvih je džihad vađib i borba protiv njih je traje sve dok ne prihvate propise Islama i dok se njima ne pokore wa yahkumu bainahum bi sharia al mutahhara i ne budu međusobno dakle rešavali sporove sa čistim šarijetom Allaha subhanahu wa ta'ala wa yakhruju min džemije ma hum fihi mine tavagite ash i dok ne napuste sve ono na čemu su od taguta šeitanskih. Dakle, misleći, misli se šta? Na, na tagutski zakon. La haule vela kuete ila bila. Dakle, i bez ovog, kako se kaže, ova revolucija jel, u Egiptu, bez toga vađiv je bilo muslimanima da ustanu protiv ovog taguta da se bore protiv njega. Svatate ovo bare kalafiku. Oni su ustali iz razloga iz kojeg su ustali. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ono što je bitno da se tagut uzdr, uzdrmo prijesto. Sad će muslimani sa Allahovom dozvolom prvu priliku ako iskoriste dakle, snagu, automatski im postaje vađit. Dakle, razlika je između onog koji ima mogućnost da se bori protiv taguta da ga smakne i protiv onog koji nema mogućnost. Je tako? Dakle, onaj koji ima mogućnost, ima snagu da se bori protiv njega, njemu je vađib. Muslimanima u Egiptu, čim dobiju priliku da se bore oružano protiv taguta, postaće im vađib borba. Neće moći da se da je napuste. Svatate ovo, bar Ako je napuste, Allah će ih poniziti. I vratit će ih u gore stanje nego kako su prije bili. Svatate ovo, bar ekalofikum. Kazni će isto ko što je kaznio Benu Israim. Ako im Allah da priliku da se oružano sukove sa tagutom, oni ostave oružje, Allah će ih poniziti pa će im biti gore nego za vreme Husnija, dakle, na veću kaznu će ih kazniti. Svatate ovo bareka lafikom. Allah subhanahu ta'ala naređuje Benu Israilu da uđe u grad. Uđite u grad i borite se. Kažu oni Musi, izheb ente, ente wa rabuke fakatila ina hahuna leqaidun. Kažu Musi, idi ti i tvoj bog pa se borite, mi ćemo te ovdje čekati. Nisu htjeli da uđu, nisu htjeli da uđu, pa se Musa ali Islam odrekao od njih. Subhanala. Pa ih Allah kažnjava da 40 godina lutaju po pustinji, nemaju mesto nigdje, lutaju tamo, nemaju zemlju, nemaju ništa. Isto će se to desiti muslimanima kada im Allah bude dao mogućnost i snagu da se bore protiv taguta, a oni je ne iskoriste, da će ih Allah poniziti i vratiti u gore stanje nego što su prije toga bili. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Međutim, ako nisu imali dosad mogućnost, Allah subhanahu ta'ala i neće kazniti zato što se nisu borili, ali će ih kazniti zato što se nisu pripremali za tu borbu. Svatate, jer kao što kaže šehr Islam ibn Taymije, malem je timu vađibu ila bihi fehu vađib. Ono sa čim, bez čega se ne može ispuniti vađib, a to je borba protiv taguta, i samo je vađib. Što znači da je priprema za borbu protiv taguta vađib i Allah te barek je tala bez imalo sumnje pripremo ove muslimanske narode za taj sukov protiv taguta. I sutra dan miša tala kada muslimani, jel si takozvani islamisti iz rešetaka, kada se oni organiziraju i molim Allah da im olakša to, da dođe do toga, onda ne samo da tagut u Egiptu, da će oni imati probleme, već u Allahi te probleme organiziranja muslimana u Egiptu će osjetiti i oni na drugom kontinentu u Americi. Oni će se tamo tresati straha i prijata mu U Allahi da mi. Molim الله تبارك وتعالى زي ما تقول زي ما تقول عليه نضرب عدوا مننا ومننا ومنا مير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحه فوق راحه لازم نفاتي يوم نشيل في الغزوة كفنا يوم يرمع مرزاده للجهاد أخذ سلاحه أخذ سلاحه ليه ما غيرنا منا ومن نمير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحه لا زمان فات يوم نشيل في الغزوة كفنا يوم يرمع مرساده للجهاد أخذ سلاحه ذا زمان فات يوم المال كثره ما فتنا يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباحة وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحة يوم قايد ما وراك تحطي سار ما تونا يوم نطلب الشهادة والعدو ننطحر معها ننطحر معها ننطحر معها يوم كنا قلب واحد راي واحد يوم كنا يوم كلب الروم يخذ البصوة بدل نباحة بدل نباحة يوم اليقين سار ما تونا يوم نطلب للشهادة والعدو ننطهر ما حال يوم كنا قلب واحد راي واحد يوم كنا يوم كالبر يخذل بالصواب بدل نباحة ساكتين من ردات الحظ ولا من جبنا يا عروبة يا عروبة كيف ما فينا نصاحا وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبر والبرى والغافق وابن الرواحة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرى والغافق وابن الرواحة